bonita. Sé que tú te Papá, tenga uno de Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure garko kultura alonetara. Gaur Joseba Gabilondo idazlearen globalizazioak eta erdiaro berria saiakera izango dugu izpide gaur egungo munduaz mintzo den eh, saiakera honen bultan, Joseba Gabilondo idazlarekin mintzatu baikara. Joseba Gabilondo urretxuarra, irakasle da gaur egun, mitxikanen. Baina intzusten, uh, ah, zera, han unibertsitate asko da eta nire du izena Michiganeko estatu unibertsitatea. Eta hogeita hamar urte daramatza estatu batuetan. Estatu batuan ia hogeita hamar urte, eta Michiganen amar. Babesteak beste, hiru liburu argitaratu bitularik euskal literaturaz eta kronika eta fikzioa ere idatzi duelarik, Horain guntan, dakarkigun, saiak erari buruz e, mintzatuko gara. Globalizazioak eta erdiaro berria, izango baitugu gaurkoan izbide. Eta bestalde ere, gaurko kulturatalean, Gipuzkoako foru aldundiak abian jarri duen katapultatur ekimenaz mintzatuko gara, iruren estrenatuko baitute ekimena ostegun nontan. Baungietorri guzti. Gaur, Joseba Gabilondoren globalizazioak eta erdiaro berria saiakeran jarriko dugu gure harreta. Joseba Gabilondok, Bilboko Herriko eskaintzen duen Miguel Deunamuno amasi garren esariari esker, erein argitaletxarekin plazaratu baitu bere azken lana. Liburuaren kontra irakurri irakurrial izango duzuenez, neoliberalismoaren aurkako borrokan, ezkerrak azken urteotan izan dituen porrotak abia puntu bezala hartuz, liburu honek beste bide, alternativa eta pentsakera ezberdinak esploratzen ditu, zentzu zabalean enpaz ezkertia horretatik ateratzeko. Hiru hipotesi, elkarlotzen ditu liburuak, lehen lehenik ez dagoela globalizazio bakar bat erranaz, baizik eta globalizazioak daudela, bigarrenik globalizazioak historikoki esplikatzeko biderik egokiena erdi arora jotzea dela, eta irugarrenik geroa ezin dugula era bateratu batean pentsatu. Baga aurregungo munduari begira jartzen den Joseba Gabilondoren saiakera ontaz mintzatzeko idazlearekin mintzatu gara. Eta lehen lehenik galdegin diogu, atera berri duen saiakera unen labur bat egitea. Liburu bat laburbiltzea beti izaten da oso zaila, baino e, nolabait oso izkutsitan esateko e, nire liburuak proposatzen duena da e, eh, ez dugula zeru ertz edo horizonte e, politikoa diada, eta <clears throat> bestaldetik hori pentsatu behar dugula. Eta orduan, seguruenik, urrengo goita mar, mar urteak pentsatzeko, eh, bidearik edo referentziarik onena erdiaroak direla. Hain zuzen, gero eta gehiago gure garaiak erdiaroaren itxura duela, ezta? Eta erdiaroa, e, bezala, oso luzea izan zen, Ordan bi momentu hasierako eta amaierakoa desberdintzen dituz. Hasierakoa ba Imperio Erromatarra eroritakoan e, zera, ezta? E, barbaroen momentu bat izan zen, baino baita ere diferentzien e, momentu bat, eta zuzen, adibidez, Euskara, Euskal Herrian gehien edatu zen momentu hori izan zen, ezta? Edo, bueno, hasten da Euskara edatzen eta beraz, e, albiste honak ziren momentuan gu bezalako entzat, ez da? Bestalde erdiaroak amaitzen du feudalismoarekin, aristokrazia batekin, eta gaur egunean ikusten dugun bezala e, munduak bi txura horiek era berean ditu, alegia, gero eta barbaro gehiago daude fundamentalismoarekin hasita, baina adibidez, ba, ez dut frantzesean, e, e, zera, lepenen partidua bezalako e, fenomenu populista eta ez oso arrazionalak ditugu, eta beraz guzti horiek eh, erdiaro barbaronen zantzu berriak dira, eta bestaldetik gaur egun sekula baino gehiago aberastasuna gutxi batzuen edo elite batzuen eskuetan dago, ezta? Da? Bada liburu bat, adibidez, e, defendatzen duena, ez dakit zein puntutan haino egia den, baino e, sintoma bezala, naiz eta erabat egia ez esan oso e, esangarria da, ezta? Da? eta da, eh, Carlos Slim, e, eh, bilionario zera, ez da Mexikarra, liburu hau da, ba, zera, plutokazia liburu, ez ordan, liburu honek frogatzen du, Carlos Slimek izan duela, giza historian beste edozen aberatzek lehenago, baino diru gehiago. Eta beraz horrak esan nahi du, txinako emperadore guztiak, frantzeko errege guztiak, e, zera, edozen edo zen abera, aurreko aberatxek baino diru gehiago omendu Carlos Slimek, ezta? Eta berriro, sintomatiko hori nahi du gaur egunean oso momentu feudal batean eta oso momentu aristokratiko batean gaudela, era berean, ezta? Kinka hori nik dut modu batera edo besterako ponduko dela eta hor dago gatazkan ere iritziz. Hori eta bestaldetik e, diodana da ekologiaren mailan e, gauzak okertuz duazela, zela, badiru diela gozak zuzentzeko momentu ere pasa dela, eta beraz, hemendik aurrera oso momentu apokaliptikoak ikusiko ditugula, eta apokalipsia ere oso logika erdiarotar bat da. Gaur egungo munduaren irakurketa bat egiten duzu begirada zurroz batetik, e, globalizazioak karekin, eh, pluralean eh, aipatzen duzu, globalizazioaren aroa bukatutzate ematen duzu momentutik gaur egungo mundu ulertzeko globalizazioak ka hori behar duelako. Bai, hain zuzen, alegia, eh, argi dago 2008ko krisi az gero e, fedea galdu dela mundu mailan neoliberalismoarekiko eta argi dago gaur egunean ez dagoela eredu bakar bat e, begira Europari ez da, eta, da ba, Brexita kontutan hartzen baditugu, eta beste Europan zehar dauden tensioak, e, Europaren ideia bera ere desagertu da, ez da, eta gaur egunean Europak daude e, heterogenitate edo anistasun badago, globala dena, baina hain zuzen globalizazio bakar baten bidez esplika ezin daitekeena, ez Ta hain zuzen hori azpimarratzeko eta berri du ere Euskalduntasunari eta Euskal Herriari hor leku bat topatzeko globalizazioak direla pluralean eta ezin direla labur bildu edo ezin direla murriztu globalizazio bakar batera diote edo defendatzen dut, bai. E, historiatik abiatu, eta hemendik eh, ba, etorkizunera begirare jartzen zara nola baiit eh, hiru atal ez eh, banatu baititu zu liburuan. Bai, e, hain zuzen e, zera defendatzen dudanez gaur egoneko egoera ulertzeko erdiaroa dela e, erreferentziarik argiena, E, nire historia aurrerantzegin egin beharrean atzeran egiten dut. Alegia orainaldean hasten naiz eta e, poliki-poliki e, erdiaro erantzioaten naiz oso materiale heterogeneoak tartean e, aztertuz, ez da, ba, ez, ezkontza gehiak, edo, edo jana eta gizentasuna, e, hain zuzen, zera, teoria e, asko erabiltzen ditu, eta ba, Foucaulten biopolitikaren kontzeptua, eta ba, Michel Foucaulten biopolitikaren kontzeptua erabiltzen dut, edo Delezeren zera, ez da, e, zenbait lan, Eta horren atzerantz egin dut, ze gaur egunean aurrerantz begiratzeko nik proposatzen duena hain zuzen da atzerantz begiratu behar dugu, eta atzerantz begiratuz bakarrik e, e, begiratu dezakeloa gero aldira. Eta e, naiz eta orain arte pentsatu dugun Europa bera zela e, proiektu bat eta gure arazoentzako irtenbide bat argi dago e, Europatik atera behar garrela eta beraz nire atzerantzko bidaia honetan Europa existitzen ezten momentu batera nio joaten naiz, zeinak lagundu diezaguken orain hain zuzen Europaren geroaldia pentsatzen. E, Aregiago nik ez dut aurrerantz Europa bat egongo denik, baizik zenbait Europa egongo direla, ez da? Batera ezinak. Eta e, apokalipsia ere aipatu duzu? Bai. E, etorkizunera begira, apokalipsi iruntz e, goazela ere ba, aipatu izan duzu, hori zer esan nahi izan duzu horrek? Bai, ez, ez, ez du desan nahi apokalipsira ez. Esaten nahi, ari nahi zena da, gure logika, gure pentsatzeko era, eta e, historia ulertzeko gure era, gero apokaliptikoa dela, ez da? Eta e, ematen dudan, zera, adibiderik nagusiena ekologia da. Hain zuzen, egunetik egunera, e, zera, krisi ekologiko garrantzitsua daude, leku, leku guztietan, eko, e, zera, ez da? E, global warming edo ez dakit eh, berotzi globalaren eh, zerak ondoriok ikusten ari gara eta aipatu dut ba zera e, eh, emenetzi mendean giruaren datuak jasotzen hasi zirenetikan egun daño azken hiru urteak izan direla beroenak eta are azken uztaila izan da historian, alia datuak ditugun historia horretan izan den Eh, hilabeterik beroena. Beraz, horrek ja garbia deazten digu, e, eh, zera, e, eh, nahi badugu eta ez badugu ere, e, pentsakera apokaliptiko batean sartzen ari gerala, eta apokaliptikoki pentsatzen ditugu lagabaz hauek, ezta? Globalizazioak eta erdi aro berria e, saiak eraz mintzatzen ari gara, e, bukatzeko em, alako ba, begirada bat eskintzen badiguzu aipu ugari ere, aurkituko ditugula e, liburuan zehar, ez? irakurleak eh, aipuak izango ditu, eh, pentsakera ezberdinak ba, azalduko dira bertan, eta jatorrizko hizkuntza utzi dituzu. Bai, hain zuzen, eh, arrazu dira kompletsuak dira, baina pentsatu nuen hain zuzen globalizazioari buruzko liburu batean e, eh, aipuak jatorrezko hizkuntzetan utziko nituela, beraz, aipu asko inglesez, frantsesez eta gazteleraz daude ez da. Torren, neurri batean, e, eh, libura beraren formatoa, mm, neurri batean globala da, eta globalizazio bat baino gehiago ez dut bakarrik inglesa aipatzen, baiz eta frantsesa eta gaztelera. Aleman ez dut aipatzen ez dakidalako, eta beste hizkuntzak ere ez dut beste hizkuntzarik ezagutzen, beraz, nire muga eta naino ailegatu naiz, ez da. Torren, e, eh, pixka bat zera, irakurleak ere bere globalizazio maila eh, froga dezake hain zuzen liburu irakurri zenen euskaraz dago idatzirik uste dut eta irakurgarri dela baina era berean bueno, beti laburbiltzen dut aipua beraz e, zer irakurle ez da galduko naiz eta aipua ez, ira, ez ulertu baina irakurleak trebatu nahi badu edo jakin nahi badu bere globalizazio maila non dagoen proba egin dezake hain zuzen, ba, aipu bat edo beste inglesez, frantsesez edo gazteleraz irakurtzen, ez da? Irakurle bati begira, e, jarri zara idazten, nori zuzendu nahi izan duzu? Ez, ez, ez, ez nuen e, zera, irakurle, bat, eh, irakurle bat buruan, ez. ez e, liburu eta zenbait ideia ateratzen dira, beren burua inposatzen dute, o inposatzen dizute, ezta, eta nero batean zu morroi bihurtzen zela, ordan liburu hau bat izan zen, alega, premia bat, ide, premia baten ondorioz idatzi beharralen eh, ondorio, best, besterik ez da izan, bai. Eta orain e, entzun dudanaz, beste liburu bat ere baduzu buruan? Bai, hain zuzen, eh, eta e, editore berak esan, e, e, galderetan ikusi duzunez berak esan, bai, baina hau oso gain, alegia oso zapelaiaren edo arranoren ikuspuntutik, oso ikuspuntu kanpokotik bat, nez eta referentziak egon Euskal Herriera eta saietzen ez Euskal Herria ere nire analizien sartzen. Baina e, gainetik egin da dago. Nahi egin dut, zehain zuzen, e, zorrenan esan dudan bezala, gaur egunean e, beti oso epe motzera pentsatzen dugu eta oso epe motzera egiten ditugu gure apostu politikoak, kulturalak eta bar, Eta hain zuzen, sekula baino premia gehiago dugu epe luzeko ikuskera bat izateko ez da. Beraz, liburuak e, e, horri or, erantzuten dio. Baina, e, hau liburu bat da. Eta liburu batek ezin dituko za guztiak egin. Beraz, urrengo liburu hain zuzen, euskal ideologia du izena. E, populismoaz, posnazionalismoaz eta etnizitateaz mintzatuko naiz. Eta orduan, euskal, euskal e, gizarteko analizi oso hemengoa, oso lurrekoa, oso lokala izango da, ezta. Eta horren galdetuko diate zergatik ez dudan globalagoa egin, baina, bueno, e, beti dago kontrako galdera, ezta. Egiten duzula, egiten duzula beti dago, bai, baina zergatik ez. Euskal Herria zazpi provintzia kontutan hartuta edo batik bat eh, hegoaldeari ari begira jarriko za. E, eh, bai, hori oso garbi dago, e, zera, nik ah, are gehiago nik esan dut eh, egualdeko imperialismo tere badagoela, eta beraz, egualdekook, egualdekoari begiratzen dugu, era oso narzisista batean. E, aldudan guztietan saiatzen naiz e, iparraldea sartzen eta ez periferikoki baizik eta zentralki. Baina hain zuzen e, gure ez jakintasuna oso handia da. Eta beraz saiatu bergera hori hori zera ez da. E, areago, osea, gehiago ikasten eta gehiago pentsatzen zure galdera berak ere premiatuko nago orain harretak eh, e, gehiago ematera iparraldera. Beraz, saiatuko naiz. Ba, mi esker, Joseba. Ne, mi esker zuri. Ez zuen alde gingo Egoak ebaki historia izango Baina norela Etzen gehiago soria izango Eta ni nuen maite Eta ni baitzordu bat eta zintesa gaitezen orain, eta irunera begiran jarriko garain zuzen ere, Gipuzkoako foru aldundiak abian jarri duen katapulta rekimena, Irunen esteinatuko baitute ostegun hontan. Tun karetoan izango daitzordua, bere garaian zaitasun handiak izan dituen kultur aretoa baita, eta ekimen honen helburuetako bat, kultur areto txikiei bultzada baten ematea da. Beste sedea tokiko musika taldei kontzertuak emateko parada eskaintza ere badelarik. Horretarako, atzerriko musika talde ezagunek eta tokiko musika talde osatuko dituzte kontzertuen kartelak. Patxi presa, gipuzko Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Teknikariak eman dizkigu ekimen honi buruzko setasun geixago. Helburua da nolabait eh, artistak eh, katapultatzea, nolabait eh, ideia hori hartu eta osatu zirkuito bat katapultatu rizenekoa. Nun helburuak dira alde batetikan e, lurraldeko artistak nola baite baloretan jarri eta estetikan e, ezkena e, nola baite dinamizatu promotoreak, e, zalak e, ba, baloretan jarri ze momentu honetan zoritzarrez e, bueno, musika ba, bere eta berak e, ikusten ari gara e, horretarako ba, zirkuit honetan e, bueno, e, ba, izango die e, berrogei jarduera urtean zehar eta amaika herriet batean ba, irun barru. Eta um, bueno, ideia da nola baita osatzea e, bueno, aliantzak e, ba, katapulta marka paraguas bat izangoa eta hor barrun eh, gaztemaniak programa, e, kutsa kultur e, musikaren e, taldeak ebai eta e, jazaldia. E. Homo bat nun parte hartzea dituzte alde batetik e, grupo profesional bat eta bueno, da, zera, ba, lurraldeko telonero bezala bezala ba, ba, grupo semiprofesionala. Baik asturtean zehar, Gipuzkoako amaika herriko etxetan antolatutako berrogei kontzertuko zirkuitoa proposatuko dute horietatik bos pasei irun eta ondarribian. Lenda biziko eman aldia beraz esan bezala ostegun ontan izango da irungo tunkaretoan eta bertan iluntzeko behatziedatik aurrera irungo Skybeat talde arituko da telonero lanetan eta ondoren bere dizkaberria Europa Europatik aurkezten ari den Londreseko Dustafonik entzuna izango duzue. Sartzeak, zazpi eurotan dira, tunkaretoan bertan erosi izango dituzue, dota interneten ere www.bibe.me webkunean hain zuzen. arte iritsi gara gaurkoan entzule eta biharko egunari begira jarriz, erranen dizuegu bihar Lier eh, taldearen eh, lehen eh, lan luzeaz mintzatuko garela, orain dela gutxi, plazaratu baitu taldeak bere lan hautsi zeneko obra hain zuzen ere. Ostira lontako kantuzkantu emankizuneko protagonistak izango dira, eta aurrera pengisa bihar izandako solasaldiaren pasarte zunbaitzu ere entzungo dituzue. Baneraletik besterik ezentzule, bihar arte izan ongi, Aio.